Aodh Mhic agus Ó Mhic an Bhradáin. Tráth éigin do ráinig go raibh duine bocht ann agus is dócha go raibh sé bocht go leor. Ní raibh de shlí mharaithe aige ach iascaireacht. Is minic a bhíodh sé amuigh ag gabháil den iascaireacht agus má bhíodh do thagadh sé abhaile gan aon iasc. Ní bhíodh an t-ádh leis, bhí an saol ar a dhícheall go maith aige. Ní raibh ann ach é féin agus a bhean, níor ráinig éinne muirín acu agus do bhíodar iarracht trí chéile dá dheasca seo. Lá éigin dá raibh sé amuigh ag iascaireacht lena shlait d'éirigh bradán chuige, bradán breá go léir. Do bhí sé in achrann ann agus nuair a thug sé an bradán amach in aice an phoirt bhí sé chun é a mharú. Faire go brách arsa an bradán ná dein. Do bhí iúnadh air an bradán a labhairt leis agus mar sin féin do labhair sé leis an mbradán. Ambasa adúirt, maróidh mé tú agus gá mo dhóthain agam le pé pingin airgid a fhéadfaidh mé a dhéanamh díot. Ná dein a leithéid, adúirt an bradán, nó má dheineann tú beidh ina chathú ort. Leog domhsa agus tá scéal áthais agam duit. Ba mhaith liom, a dúirt an t-iascaire, an scéal a chlos agus más trúig áthais dom é scaoilfidh mé saor tú. A leithéid seo anois, a dúirt an Bradán, tá fhios agam go mbíonn tú an-mhór trí chéile nuair nár ráinig éinne muirín oraibh agus is é an scéal áthais atá agamsa dhuit go mbeidh beirt mhac agatsa fós. Arú, is dócha nach fíor é, arsa an t-iascaire. Níl bréag agam á insint, a dúirt an Bradán, agus scaoil uait mise agus chífir go bhfuil an fhírinne agam á insint duit. Do réitigh sé an duán nó pé cóir a bhí aige chun é a mharú agus do réitigh sé as é agus do scaoil uaidh an Bradán. D'fhill sé abhaile agus d'inis sé an scéal iontach don tseanamhnaoi nuair a tháinig sé abhaile. Ba mhór an trua, a dúirt sí, nár mharaís é agus é a thabhairt leat abhaile, geallaim duit gurb in an bradán a bhí ag magadh fút. Is cuma liom, ar seisean, cá bhfios ná go gcasfaí orm arís é, más ea? B'in mar a bhí agus i gcionn bliana nó mar sin an deamhan blúire ná go raibh beirt mhac ag an seana-mhnaoi. Féach anois arsa an t-iascaire ar inis sé an fhírinne dhom. Ar mh'anam gur inis a dúirt an bhean agus ní fheadar ón saol a dúirt sí cad iad na hainmneacha a thabharfaimíd ortha so anois. Tabharfaimid ainmneacha greannúra orthu, a dúirt an t-iascaire. Tabharfaimid Éimhic agus Óimhic an Bhradáin orthu. Ní fearr riamh é, arsa an tseanabhean, mar gan dabht 'sé an Bradán fé ndear dúinn iad a bheith in aon chor againn. Sea, do bhíodar acu agus iad 'na leanaí breátha maithe agus an méid ná borradh an lá dhíobh do bhorradh an oíche. Ní raibh aon easnamh ar an mbeirt leanbh mar níl aon lá as san amach nuair a gheobhadh sé an t-iascaire amach lena shlait ná go dtugfadh sé le oiread éisc is a thabharfadh aon cheathrar iascaire eile. Is annamh riamh a tháinig sé folamh ina dhiaidh san. Do bhíodar ag aosú suas agus b'fhéidir druidte suas chun fiche bliain, iad dulta i saibhreacht agus gan aon easpa airgid orthu, seó éisc ag an athair á mharú. Do bhí ana-dhúil ag an mbeirt óg i seilg nó fiach. Do bhí seabhac agus cú agus each ag gach duine acu, bhídís amú i gcónaí ag fiach rud éigint. Sea anois, a dúirt Éimhic, táimse cortha de bheith anso, imeoidh mé ar feadh tamaill agus triailfead mo bheatha níos fearr in áit éigint ar fud an tsaoil, agus mura mbeidh mé tagaithe, a dúirt sé, i gcionn bliana, Thug sé aghaidh ar an mbóthar agus do bhíodh oíche annso agus eadra ansúd aige ag siúl roimis agus béile bhídh aige á fháil annso is ansúd, saol maith aerach aige á chur síos. Do ráinig dó a bheith amú tráthnóna déanach agus do casadh isteach é i gcoill. Do bhí sé ag dul amú istigh ar fuaid na coille agus tar éis tamaill le titim na hoíche chonaic sé an caisleán breá go léir. An domhan, ar seisean, gur dócha go raghaidh mé isteach agus fanfaidh mé i gcomhair na hoíche mura dtaispeáinfear aon doicheall dom. Isteach leis sa chaisleán agus nuair a chuaigh sé isteach bhí an cailín breá go léir istigh. Chuadar chun cainte agus ní raibh ach cúpla focal labhartha acu nuair d'imigh an cailín as radharc agus leis sin d'airigh sé an fothram ag teacht. Níorbh fhada gur léim chuige isteach uath mór láidir agus drochghnúis air. Cé hé tusa, a dúirt sé, nó cad é an saghas duine go raibh de dhánaíocht ann teacht isteach im' chaisleán? Is cuma dhuit, a dúirt Aodh Bhig, cad é an saghas mé, ach táim istigh agus mé chun fanúint go maidin. Ní fhanair, arsan t-athach, nó má fhanann is tú is treise dhuit ná dhomhsa. Fuair an t-athach a chlaíomh agus ní raibh a chlaíomh ar fán ó Aodh Bhig. Do thairrig sé chuige é agus do luigh an bheirt chun a chéile Ba mhór an t-anaithe agus an comhrac a bhí acu agus an comhrac dóibh agus tar éis tamaill ní bhfuair an domhan blúire dhe ná gur bhain an ceann den athach. Sea, a dúirt sé, tá an méid sin déanta agam agus ní haon díobháil mar geallaim dhuit nárbh aon mhargadh fónta an réice seo. Fanfad, fanfad anois, a dúirt sé, go maidin ar mo shuaimhneas. D'fhan, agus ar maidin chun, chun bóthair arís leis. Bhí sé ag cur de istigh ar fud na coille. Ní raibh aon radharc eile fáil aige ar an gcailín a bhí sa chaisleán is amhlaidh a bhí sí, a bhí sé ag dul amú ar fuaid na coille arís. Do bhí an lá caite aige ann, geall leis. Cad a éireódh chuige ná giorria. Do scaoil sé an chú i ndiaidh an ghiorria agus é féin agus an capall agus an seabhac ina ndiaidh. Ba mhór an t-anaithe agus an fiach le faid a bhí ar an ngiorria agus i ndeire báire bhíodar ag dul géar air. Do bhí tigín in áit éigin sa choill agus imíonn an giorria fé dhéin an tí. Isteach leis sa tig agus nuair a tháinig Aodh Bhig chomh fada leis an dtig Raghadh mé isteach, a dúirt sé, is dócha go bhfuil an giorria istigh. Isteach leis agus do bhailigh sé leis isteach an seabhac, an cú agus an capall. Do bhí tine istigh roimis agus ní fhaca sé éinne ar fuaid an tí bhig. Níor bhfada in ao' chor agus é 'na shuí in aice na tine gur bhuail chuige isteach an bithiúnach caillí ba thrí gráinne gur fhéach súil duine riamh air. Níor dhein sé aon bheannachadh dhó in aon chor ach drochfhéachaint a thabhairt air. Canathaobh, a dúirt sé, a dúirt sé, ná druideann tú isteach ón doras agus tar aníos chugam in aice na tine? Ó, ní thiocfainn, ar sise, ní leogfadh eagla dhom é. Cad roimis go bhfuil an t-eagla agat? arsa Aodh Bhig Tá eagla orm, a dúirt sí, roimis an seabhac san agat, agus ar ndóin ní haon iontaoibh an chú agus n'fheadar cad a dhéanfadh an capall liom. Ní baol ort uathu san, a dúirt sé, tá siad go léir macánta, tar aníos agus suigh in aice na tine. Ní dhéanfad, ar sise, mura ndeinir iad so a cheangal. Airiú do cheanglóinn, a dúirt sé, canathaobh ná ceanglóinn iad, ach níl aon ní agam a cheanglódh iad. Tá, a dúirt sí, mar tabharfadsa cóir duit chun iad a cheangal. Do strac sí trí ribe gruaige as a hatlach gruaige a bhí uirthi. Seo, a dúirt sí, ceangal leo san iad. Do chuir sé ribe acu ar an seabhac. Is dócha go raibh gruaig fhia-láidir éigin ar an gcailligh agus do cheangail sé an cú le ribe eile agus an t-each leis an tríú ribe. Nuair a bhí san déanta aige d'aimsigh an tseanabhean claíomh. Airiú a bhithiúnaigh, ar sise, tá's agam gur tú a mhairbh mo mhac. Is tú a bhí sa chaisleán aréir agus de réir na gcomharthaí atá fálta agamsa agus is tú a mhairbh mo mhac agus má dheinis, díolfair as anois. Thosnaigh sí lena claíomh agus má dhein, thosnaíodar féin ar a chéile. An té a thiocfadh ó íochtar an domhain go huachtar an domhain a' féachaint ar chath nó ar chruachomhrac a fhéachaint, ar an mbeirt seo ba chóir dó teacht. Dheinidís ball bog den bhall chruaidh agus ball cruaidh den bhall bhog, ach narbh puinn slí acu chun cosarála istigh sa bhotháinín. Do bhí an ceannsmách ag an gcailligh á fháil air agus é curtha ar a leathghlúin aici cúpla uair. An diabhal do liúigh sé ar an seabhac A sheabhaic, a sheabhaic, ar sisean, tar im chabhair. Fáisc, fáisc, a ribe, arsa'n tseanabhean, leis sin d'fháisc an ribe ar, ar, an seabhac agus ní fhéadfadh sé corraí. Tháinic fearg air agus do thug sé iarracht níos fearr fé'n seana-mhnaoi ach níor bh'aon chabhair é, bhí sí maith a dhóthain. Ba ghairid arís go raibh sé teanntaithe aici agus do glaoidh sé ar an gcoin teacht ina chabhair. Ní féidir arsa an chú, fáisc, fáisc a ribe a dúirt an tseanabhean, d'fháisc an ribe ar an gcoin agus ní fhéadfadh sé corraí. Do lean an comhrac agus an ceannsmách ag dul ar Éibhear. Do liúigh sé arís ar an each teacht ina chabhair ach má dhein, fáisc, fáisc a ribe, arsa an tseanabhean. Ní fhéadfainn aon chúnamh a thabhairt duit, arsa an capall, ní leogfadh an ribe dhom é. B'éigean dó oibriú as féin agus do neartaigh an fhearg air agus nuair a bhí an tseanabhean aige á hiontú an deamhan blúire dhi ná gur thairrig slaitín draíochta agus do bhuail buille den tslaitín air do dhein sí cloch de ansúd i lár an urláir. Nuair a bhí san déanta aici do bhuail sí buille eile den tslaitín ar an seabhac, ar an gcoin agus ar an each. Dhein sí trí chlocha eile dhíobh. Seo anois, a dúirt sí, sin sásamh agam as bás mo mhic, agus is fada a fhanfaidh siad anso sara dtógfaidh éinne ón draíocht iad. D'fhanadar ansan agus d'fhágadh iad ar feadh bliana. Ní raibh aon tsuím aici á chur iontu. Tar éis bliana nó mar sin, ag teip ar Ómhac an driotháir a bheith ag teacht. Níl baol, a dúirt sé, ná go bhfuil drochrud éigin tar éis titim amach dó agus caithfidh mé imeacht á lorg. D'inis sé dá athair agus dá mháthair go raibh sé chun imithe. Is beag an chabhair dhuit sin, a dúradar, mar is baolach ná maireann an driotháir anois. Is cuma cé acu é, a dúirt sé, ach caithfidh mé dul á lorg. Fuair sé féin ullamh agus chun bóthair leis. Do rug sé leis a sheabhac, a chú, agus a chapall, agus dála Éamhaic níor dhearúd sé an claíomh a bhreith leis. Bhí sé ag cur de riamh is choíche Agus tráthnóna éigin cá gcasfaí é ná isteach sa choill chéanna ina raibh an driotháir, agus níorbh fhada dhó ar fuaid na coille nuair a chonaic sé an cuisleán. Sea, dúirt sé, táim cortha tar éis an lae agus fanfaidh mé sa chuisleán seo i gcomhair na hoíche. Sin é mara gcuirfidh éinne as mé. Isteach leis agus nuair a chuaigh sé isteach do bhí an cailín breá go léir istigh roimis. Arú, ar sise, cá rabhais riamh ó shin? Do shíl sí gurb é an fear céanna a bhí tagtha ar ais agus níorbh iúnadh é mar do bhí an-chosúlacht acu le chéile. B'in ar dhein sí do chaint leis nuair nuair a imigh sí as radharc agus níorbh fhada í imithe nuair a airigh sé chuige fothram míorúilteach ag teacht. Do phreab chuige isteach athach i bhfad níba mhó agus níba threise ná mar a tháinig ag triall ar an ndeartháir roimis sin. Arú, a bhithiúnaigh, ar seisean, Cad a thug isteach im chaisleán tú nó cad é an dánaíocht duit teacht gan cuireadh gan cead uaimse? N'fheadar, ar seisean, bhíos amú gan aon áit agam go raghainn, ba chuma liom i dtaobh bualadh isteach in áit éigin. Ní raibh aon deabhramh duit, a dúirt sé, teacht anso isteach, agus má thánaís, beidh cuimhne ar do chúrsa agat. Fuair sé a chlaíomh agus do thosnaigh sé féin agus Ó Mhic ar a chéile lena gclaimhte. Thugadar tamall mór den oíche sarar fhéad éinne acu puinn a dhéanamh leis an bhfear eile agus is amhlaidh a bhí an t-athach cortha den rud i ndeireadh báire agus má bhí do lean Ó Mhic air gur bhain an ceann de. Féadfaidh mé anois, a dúirt sé, an oíche a chodladh ar mo shuaimhneas. Do shocraigh sé saghas éigin leaba dó féin agus chuaigh sé chun codlata. Ar maidin amárach d'éirigh sé amach agus do shiúlaigh ar fuaid an chaisleáin ach agus theip air aon duine eile fheiscint sa chaisleán. D'imigh sé air. D'ardaigh sé leis an capall, a chú agus an tseabhac. Thug sé an lá tríd an gcoill ag fiach agus ag dul amú iarracht. Agus an lá ag dul i ndéanaí air cad a éireodh chuige ná ana-pháinseach giorré. Do liúigh sé ar an gcoin agus as go brách léi i ndiaidh an ghiorré é féin agus an tseabhac ina ndiaidh. Choinnigh sé radharc orthu i gcónaí gur thug sé an giorria, gur thug an giorria aghaidh ar bhotháinín a bhí istigh sa choill agus do choinnibh sé súil go cruinn air gur, gur chuaigh sé isteach sa bhotháinín. Nuair, nuair a tháinig sé chomh fada leis an, leis an dtigín, an, an diabhal a dúirt sé, leanfaidh mé isteach é, isteach leis agus ní raibh éinne istigh roimis. Ach do bhí tine bhreá dhearg ann. Shuigh sé in aice na tine agus níorbh fhada dhó ann nuair a tháinig chuige an doras isteach an chailleach ba ghráinne a chonaic éinne riamh. Bhí eagla aige roimpi agus mar sin féin d'fhan sé ina sheasamh in aice an dorais. Canathaobh, a dúirt sé, ná druideann tú aníos chun na tine? Ní dhruidfinn, a dúirt sí, mar tá eagla orm. Cé roimis go bhfuil an t-eagla ort? ar seisean. Tá eagla orm roimis an seabhac san agat, agus ar ndóin, b'fhéidir go mbéarfadh an cú orm, nó n'fheadar cad a dhéanfadh an capall liom. Ní raghaidh mé in aice na tine ná ní suífead, a dúirt sí, chun go ndeinir iad san a cheangal. Dhéanfainn iad a cheangal, a dúirt sé, ach níl aon ní agam a cheangalódh iad. Ní bheidh tú mar sin, a dúirt sí, tabharfadsa cóir duit chun iad a cheangal. Do tharraig sí trí ribe gruaige arís as an seanastotalach cinn a bhí uirthi agus do shín sí chuige iad. Ceangalóidh san iad, a dúirt sí. Do leog sé air bheith á gceangal agus b'é an rud a dhein sé an chéad chaothúlacht a fuair sé uirthi ná na trí ribeacha a chur isteach sa tine agus a dhó. Sea, nuair a bhíodar ceangailte aige mar dhea, mar a shamhlaigh sé, Airiú, a bhithiúnaigh, ar sise, níl aon dearúd ná gur tú a mhairbh mo mhac, an mac ab fhearr a bhí ag bean riamh. Do bhís aréir sa chuisleán, a dúirt sí, agus bhí mo mhac marbh ann inniu. Is tú a dhein é gan dearúd. Agus más mé, ar seisean, cad é an sásamh atá agatsa le fáil? Ní mharóinn dá leogfadh siad dhom. Cuirfeadsa in iúl duit, a dúirt sí, go mbeidh sásamh agam. Fuair sí claíomh, airiú a thiarcais, do luíodar araon chun a chéile agus b'í an greadadh claimhte ba mhó a chonaic éinne riamh idir aon bheirt agus do leanadar air riamh is choíche chun go raibh an ceannsmách á fháil ar Ó Mhic Fhinn. Anois, mar a deirim, Do bhí an cath ana cruaidh eatartha agus an ceann smách ag dul ar Ó Mhic an Bhradáin ag an seana mhnaoi. Chonnaic sé go raibh sé teannta agus do ghlaoigh sé ar an tseabhac teacht ina chabhair. Fáisc, fáisc a ribe, a dúirt an chailleach. Ní fháiscfead, arsa an ribe, mar táim anso sa tine, leis sin do léim an tseabhac. Fáisc, fáisc a ribe, arsa an tseanabhean, ach níorbh aon chabhair é. Ní raibh aon ribe ar an tseabhac agus seo fé dhéin na seanamhná é. An chéad iarracht a thug sé fúithi do phioc sé súil aisti. Níor stop san an cath eatarthu agus tar éis na súile bheith bainte aisti do bhí sí, bhí an ceann-smách aici á fháil ar Ó Mhic an Bhradáin. Do liúigh sé ar an gcoin, Tar im chabhair, ar seisean. Fáisc, fáisc a ribe, arsan chailleach. Ní fháiscfead, arsan ribe, mar táim anso sa tine. Do léim an chú ina chabhair agus an chéad sceamh a thug sé ar an gcailligh do sciob sí an caincín di. Sea, do bhí an scéal ar a dícheall ansan aici, agus do lean an comhrac, níorbh aon chabhair é pé méid a bhí déanta leis an seana-mhnaoi, ba ghairid go raibh Ó Mhic curtha ar a leathghlúin arís aici. Do liúigh sé ar an each teacht ina chabhair. Fáisc, fáisc a ribe, arsan chailleach arís, ach níor fháisc. Do labhair an ribe agus a dúirt, Táim anso sa tine. Leis sin do tháinig an t-each ina chabhair agus do luigh sé ar an seana-chailligh a phléascadh. Agus ba ghairid an pléascadh nuair a bhris sé cos na seana-mhná. As san amach do bhí an ceann smách ag dul ar an gcailligh. Ní raibh buille aici á fháil sa chath agus ba ghairid go raibh sí ar lár ag Ó Mhic. D'ardaigh sé a chlaíomh. 'An ceann díot, a Chailligh, ar seisean. 'Faire go brách, ar sise, 'ná dein. Ná bain mo cheann ná mo bhallaibh bheatha dhíom nó má dheineann tú, fanfaidh do dheartháir agus a chapall agus a chú agus a sheabhac fé dhraíocht pé faid a mhairfidh tú. Agus. Cad atá agat le déanamh leo? a dúirt sé. Féach, a dúirt sé, tá slaitín draíochta ansan, faigh an tslaitín, tá sí sáite fén rachta ansan it aice. Sid iad in aice na tine agat iad. Buail leis an slaitín draíochta iad agus tiocfaidh siad thar n-ais chughat arís fé mar a bhíodar riamh. Do dhein sé fé dhéin na slaitíne agus do fuair sé in aice an rachta agus b'é an chéad rud a bhuail sé léi ná an chailleach. Dhein sé cloch de. Tháinig sé ansan agus do bhuail sé na ceithre clocha eile, an dreatháir, an seabhac, an cú agus an t-each agus d'éiríodar chuige chomh maith is a bhíodar riamh. Chuadar chun cainte le chéile ansan, é féin agus an dreatháir, agus d'inseadar cad a bhí tite amach dóibh de dheascaibh na caillí agus an t-athach. Sea, is cuma dhúinn, a dúirt Ó Mhic, tá siad lenár saol anois againn. Tá an tslaitín draíochta againn agus is féidir linn pé rud is maith linn a dhéanamh an fhaid a bheidh sé againn. Ba ghairid ina dhiaidh san a fhanadar in aon chor sa seana bhothán sa. D'imíodar orra, iad féin agus a gcuid capall agus cuin agus na seabhaic. Is dócha, a dúirt Ó Mhic, go bhfuil sé chomh maith againn glaoch isteach i gcaisleán atá anseo. Bhíos-sa ann sar a thánag sa tigín seo. Má bhís arsa É Mhic do chaitheas-sa oíche ann leis agus do mharaíos athach ann leis. Ó, sea, do mharaíos-sa duine eile acu, a dúirt Ó Mhic, Glaofam ann anois féachaint an bhfuil éinne romhainn. Do ghlaodar ann agus do bhí an cailín seo a chídís i gcónaí rómpa sa caisleán agus do rug Ó Mhic uirthi le heagla go n-imeodh sí uathu fé mar a dhein cheana. Choinnibh sé ansan í. Anois, dúirt sé, tá rud éigin greannúr ag baint leatsa. mar gur imís uaimse cúpla oíche ó shin agus n'fheadar cár chuais. Ach mar a shúfadh an talamh thú. Do bheinn agus imithe uait anois leis, a dúirt sé, ach a leithéid seo, sé an saghas sinne tá triúr againn ann faoi dhraíocht. Ní bhímse fé dhraíocht, a dúirt sí. Uaireanta, tagann an tseanachailleach agus cuireann sí fé dhraíocht mé i gcaitheamh na hoíche, tógann sé an draíocht díom i gcomhair an lae agus is mé a chaithfeadh obair an chuisleáin a dhéanamh dos na haithigh. Beirt mhac a bhí aici. Níor tháinig sí in aon chor aréir agus sid é an chúis ná fuilimse fén ndraíocht romhaibh mar a bhínn. Níor tháinig, a dúirt sé, ná ní fheicfear a thuilleadh í. Do cuireas-sa deireadh leis an gcailligh sin aréir agus inis dúinn cad é an saghas áite a bhí anso agaibh nó cad a bheir daoibh a bheith fé dhraíocht. Tá an scéal rófhada, a dúirt sí. Ní fhéadfainn é a insint duit. Do bhíomair anso in aonacht, mise agus drifiúr dom. B'in a raibh agam, aon drifiúr amháin. Do bhí ár n-athair agus ár máthair in aonacht linn agus iad go láidir, saibhir, tábhachtach. Do bhí fhios ag mo mháthair agus ba mhinic a chuir sí in úil dúinn go raibh. Do buaileadh breoite í agus cé go raibh fios aici níor tháinig, nuair a tháinig a bás ní raibh leigheas aici, theip uirthi í féin a leigheas. Is cuimhin liom go maith nuair a bhí sí ag dul chun báis, gur glaoigh sí ar an dtriúr againn in aice na leapa chúichi, ár n-athair agus an bheirt againn-ne, mo dhrifiúr is mé féin. Thosnaigh sí ar ghol agus bhíomar ag iarraidh í a chosc ach níorbh aon chabhair é. Tá cúis goil agam, a dúirt sí, mar tá's agam an tubaist atá in bhur gcomhairse. A leithéid seo imeoidh oraibh, tá seana-aithigh ar fud na coille. Tiocfaidh siad anso, tógfaidh siad an cuisleán uaibhse agus cuirfidh sibh, siad an triúr agaibhse fé dhraíocht má bhíd siad sásta leis an méid sin féin a dhéanamh gan sibh a mharú, agus fanfaidh an draíocht san oraibh choíche. B'id é d'inis sí dúinn is í ag dul chun báis agus do chuir m'athair ceist uirthi an fada a fhanfaimid fé dhraíocht. a dúirt sé, nó an bhfuil aon rud chun sinn a leigheas? Níl, a dúirt sé, aon rud chun sibh a leigheas mura leigheasfadh bradán líon na bhfear n-óg sibh. D'fhág sé chomh dall le riamh iad. N'fheadaradar cad é an saghas bradáin a bhí i líon na bhfear n-óg, ná ní fheadaradar cá raibh líon na bhfear n-óg. de chailligh í agus roinnt blianta tar éis a bháis do bhuail chugainn an tseana-chailleach í seo a mharaigh Ó Mhic agus dúirt sí gur oir an, gur oir an caisleán di féin agus dá beirt mhac, go rabhadar anso ar fuaid na coille agus gan aon áit acu. Ní raibh acu ach botháinín ar fud na coille agus ní fheadamar cad é an saghas an botháinín sin. Bhí sé ráite go raibh sé ina chaisleán bhreá uair éigint ach gurb iad na hathaigh a chuir fé dhraíocht é. Ar ndóin, bhí leisce ar m'athair agus orainn go léir an áit a thabhairt dóibh, agus má bhí, níor mhoill nóimeat don tseanamhnaoi sinn a chur fé dhraíocht. do bhuail sí le slaitín draíochta a bhí aici sinn agus do dhein sí trí clocha dínn. D'fhágadh ansan sa chaisleán sinn. Do thógtaí an draíocht díomsa uaireanta mar do chaithfinn gnó a dhéanamh do san do sna hathaigh i gcaitheamh an lae agus do thiocfadh an tseanabhean arís istoíche is do chuireadh sí fé dhraíocht me. B'in mar a chaitheamar ár saol suas go dtí seo agus má tá an tseanabhean marbh is dócha go bhfuil deireadh agamsa leis an ndraíocht. Tá sí marbh, a deir Ó Mhic. Do mharaíos-sa í sin agus i dteannta deireadh a bheith agatsa leis an ndraíocht, cá bhfuil na clocha a deineadh ded dheartháir agus ded athair? do thaispeáin sí na clocha dóibh do bhuail sé buille den tslaitín draíochta ar gach cloch acu agus do phreabadar ina suí chuige chomh maith is a bhíodar riamh. Thosnaigh na scéalta acu le chéile ansan agus an t-athair ag insint na hoibre go léir agus cad a bhí imithe orthu. Agus anois, a dúirt sé, do hínseadh dúinn ag an mhnaoi pósta go bhfágfaí fé dhraíocht sinn mara dtógadh bradán linn na bhfearnóg an draíocht dínn. Agus ar nóin ní haon bradán sibhse agus tá tógtha an draíocht agaibh. Sea, is cuma san anois, a dúirt Éamhaic, is iad so do bheirt iníon, beirt driothár is ea sinne agus níl aon bheirt bhean eile againn le pósadh ach an bheirt. Bíodh san amhlaidh, a dúirt an duine uasal, agus roinnfeadsa mo ríocht idir beirt agaibh. Níl an iomarca gnótha againn ded ríocht, a dúradar, mar atá baile againn féin, cé nár mhór le rá é um an am gur fhágamar agus n'fheadamar conas tá sé anois. Ach beidh fhios againn é mar raghaim féna dhéin agus caithfirse dul linn. Tiocfaim go léir thar n-ais anseo arís agus is deabhrach a dúirt sé go bhfuil ár n-athair agus ár máthair fós ina mbeathaidh. D'fhan an scéal mar sin ar feadh tamaill agus d'fhanadar féin agus an airnéis idir choin agus seabhaic agus capaill in éineacht leis an nduine uasal sa chaisleán. T'réis tamaill do pósadh an bheirt le beirt iníon an duine uasail agus an bheirt bhan do b'áille dá mb'fhéidir ab fhéidir a fheiscint. Agus tamall t'réis a bpósta dúirt Éamhaic Raghaim anois, a dúirt sé, ag triall ar ár n-athair agus ár máthair féin agus cífim conas táid siad ag cur díobh agus béarfaimid linn na mná. Ní fhanfairse anso sa chaisleán i t'aonar, a dúirt siad leis an duine uasal, caithfir dul linn agus ní bheidh aon drochshaol agat b'fhéidir. B'in mar a bhí. Do ghléasadar suas agus as go bráth gur thánadar ag triall ar an iascaire mar a thugamair air i dtosach an scéil. Do bhí fáilte rómpa agus ba mhó ná san an mheidhréis agus an fháilte a bhí rómpa nuair a chonaiceadar go raibh an bheirt pósta le beirt iníon an duine uasail, agus nuair a ínseadar an bhreaghthacht a bhí in a ndiaidh ag an duine uasal agus an rud go léir le roinnt idir an mbeirt acu. Seadh, do bhí ana shaoghal acu tamall agus do bhíodh an t-iasgaire agus an duine uasal a' ínsint a n-eachtraí agus na scéalta a thiteadh amach dóibh d'á chéile i gcónaí. Pé cuma é, d'inis an t-iascaire dó conas mar a ráinig muirín aige féin agus conas mar a rug sé ar an mbradán agus do bhí an chlann ag éisteacht leis ag insint an scéil go léir. Nuair a rug sé ar an mbradán do bhí sé chun é a mharú agus do labhair an bradán leis. do chuir sé so iúna air agus sé an bradán a dubhairt leis go mbeadh beirt mhac aige. Siad an bheirt mhac a bhí agam a dubhairt sé, cé ná raibh aon choinne agam le héinne clainne uim an ama sin. Agus nuair aosaíodar d'imíodar uaim. Níor mharaíos an bradán ar aon tslí a dubhairt sé, D'iarr sé orm gan é a mharú agus táim ag iascaireacht riamh ó shin agus ní fhaca fós an bradán céanna. Do chuimhnigh an duine uasal ar an seanascéal a bhí airithe aige sa bhaile agus d'fhiafraigh sé den iascaire cad é an saghas abhainn nó loiche go raibh sé ag iascaireacht nuair a fuair sé an bradán seo a labhair leis. Arú, áit ná fuil i bhfad uainn anso a dúirt sé, ana-bhall iascaireachta, líng na bhfearnóg a thugaid air poll breá chun iascaireachta. Ar aon tslí, do chuimhnigh an duine uasal ar an seanascéal a bhí airithe aige roimhe sin. gur chónaigh duine uasal eile sa bhotháinín seo istigh sa coill agus gur tháinig máthair na n-athach agus gur chuir sí fé dhraíocht é. Dhein sí bradán de agus dúirt leis gurb é an áit go gcaithfeadh sé a shaol a chaitheamh i líng na bhfearnóig, na bhfearnóg, agus tréis san a dhéanamh de do bhuail sí le slaitín draíochta a bhí aici an cuisleán breá a bhí ag an duine uasal so agus dhein sí botháinín íseal anacrach de. Tá an botháinín ansúd fós le feiscint agus ní bhfuaradh aon tuairisc ar an nduine uasal beo ná marbh riamh ó shin. Ach do bhíodh an scéal aige sna seandaoine ar an duine uasal a cuireadh fé dhraíocht i líng na bhfearnóg. Do chuimhnigh beirt mhac an iasgaire gur cheart dóibh dul chun faoiseamh éigin a thabhairt don mbradán mar go mba é an duine uasal agus dúradar leis an athair dul ag iascaireacht arís féachaint a mbeadh aon chaoi go gcasfaí air. Agus ar do bhás, dúradar, má, má chasfar ort an bradán céanna ná mairbh é. Bhí dúil san iascaireacht in aon tslí ag an athair, thóg sé leis a shlat agus chuaigh fé dhéin na linne. Ach má chuaigh, ní fhaca sé an bradán agus is beag lá ná go dtugadh sé cúrsa ann d'aon ghnó féachaint a' bhfeicfeadh sé an bradán. Lá éigint dá raibh sé ag iascaireacht ann do rug an bradán air agus má rug do chuir sé in achrann arís é. Do dhruid leis amach in aice an phuirt é agus do leog air bheith chun é a mharú. Ach faire ná dein, a dúirt sé, ní bradán bréagach mise. D'inseas an fhírinne cheana dhuit agus táim á rá leat gan mé a mharú anois leis. Nílim chun tú a mharú, a dúirt sé, chun go bhfeicfidh duine éigin eile thú Chomh maith liom féin, mar is minic a bhíos ag insint gur chuais chun cainte liom agus ní chreideann éinne gur labhair bradán liom. Leis sin do liúigh sé, ní raibh a thigh i bhfad ón linn seo, d'airigh an bheirt mhac é, bhí tuairim acu rud éigin míorúilteach tite amach dó nó beirthe aige ar an mbradán. Chuadar féna dhéin go deithneasach agus do rugadar leo an tslaitín draíochta. Do bhuail Óilbhic buille den tslaitín draíochta ar an mbradán nuair a tháinig sé in aon chóngar dó agus má bhuail, dhein duine uasal den mbradán agus amach leis as an abhainn. Sea, a dúirt an t-iascaire, má dheineas-sa pointe maith dhuitse tá rud maith déanta agatsa domhsa. Do chuadar chun cainte lena chéile agus do bhí na hiúnaí go léir ag an duine uasal so nuair a tógadh ón ndraíocht é agus é ag ínsint dóibh ar an tslí b'éigint dó dul abhaile in éineacht leo Ní ina bhradán, áfach, ach ina dhuine uasal. Do bhí ana-shaol aige in éineacht leo agus d'inis sé a scéal go léir dóibh, conas mar a chuir an tseanachailleach máthair an t-athach fé dhraíocht é agus do cuireadh isteach sa linn é. Ar aon tslí, tar éis tamaill, b'é an rud a dheineadar go léir ná tigh an iascaire a fhágaint ansan hólas bólas agus do bhailíodar leo, chuadar go léir go dtí an caisleán an duine uasail. Bhí an duine uasal eile seo in éineacht leo agus ní raibh aon chaisleán roimis féin. Ní fheadair sé ná go raibh chun go bhfaca sé an botháinín a bhí déanta den chaisleán. Cad é seo a d'imigh ar mo chuisleán? ar seisean. Sin í an tseana-chailleach a chuir fé dhraíocht é gan dearúd nuair a chuir sí fé dhraíocht mé féin. Más í a dúirt Ó Mhic is gairid a bheidh sé fé dhraíocht, ach tá an tseana-chailleach féin istigh sa bhotháinín fé dhraíocht. Ní mór dúinn í a fheiscint ar dtúis sara ndéanam aon ní leis an mbothán. Chuadar isteach agus do bhí an seana-rúmpa cloiche istig seo istig fé mar a deineadh de nuair a buaileadh leis an tslaitín é. Ní hiúntaoibh dúinn, dúirt Ó Mhic, aon rud a dhéanamh leis an dtigín chun go ndeineam rud éigin leis an tseana-mhnaoi. Cá bhfios go mb'amhlaidh a thógfaimis an draíocht de i ngan fhios dúinn féin? Cad a dhéanfam léi? a dúirt an deartháir. Cad a dhéanfaimis léi? a dúirt Ó Mhic ach í a chur san áit gur chuir sí féin duine eile. Cuirimis i Linn na bhFearnóg í. Thógadar leo an cloch agus do ghléasadar capall, níor stad blúire dhíobh riamh ná coíche chun go rugadar leo an cloch go dtí Linn na bhFearnóg agus gur chaitheadar isteach ann í. D'fhilleadar thar n-ais arís agus do buaileadh buille den tslaitín draíochta ar an tseana-bhothán agus má deineadh do dhein cuisleán álainn go léir de, fé mar a bhí sé díreach uim an am gur fhág an duine uasal é nó gur cuireadh fé dhraíocht é. Do bhí an t-áthas go léir ar an nduine uasal agus an poll so i Linn na bhFearnóg 'nar caitheadh an cloch isteach ann, deireadh seó daoine nuair a théidís ag snámh sa linn seo go raibh seanabhean thíos i dtóin poill agus go mbíodh sí ansúd ag dranntú chúthu aon uair a raghaidís síos agus creideadh seó daoine iad. Ach b'fhéidir go bhféadfadh sí a bheith ann ach, agus is dócha go bhfuil sí ann riamh ó shin. Do mhair an t-iascaire agus an bheirt uaisle agus an bheirt bhan óg a bhí ag an gclainn, mhaireadar idir an dá chaisleán agus ar fud na coille, agus do bhí fuílleach acu saibhreas agus airgead agus saol breá go léir agus fuílleach fiaigh agus seilg acu le fáil ar fuaid na háite. Agus b'é an cuma gur chríochnaigh an t-iascaire agus an clann, na huaisle agus an tseanachailleach athá ag snámh i linn na bheirt bhan óg.